rekao Men šehide en la ilaha in Allah vahdehu la šerike lehu wa enne Muhammeden abdehu wa rasulah wa enne Isa abdallahi wa rasulah ila ألقاها إلى مريم minh wal džennete حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل بلجة بخاري مسلم وما حديث كما كاجه poslanik sallallahu alejhi ve selleme ko posjedoči da je da nema Boga osim Allaha jednog jedinog koji nema sudruga i da je Muhammed Allahov rob i njegov poslanik i da je Isa Allahov rob i njegov poslanik i riječ koju je dao Merijemi i ruhun min i ruh od njega i da je džennet istina i da je vatra istina uvešće ga Allah u džennet shodno dijelima koja bude činio. Pa smo govorili o značenju riječi la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. U stvari govorili smo o značenju la ilaha illallah i nismo dovršili, već smo došli znači do poglavlja u kome je autor spomenuo mišljenja nekih islamskih učenjaka o značenju ovih riječi. Kaže Al-Wazir Ebu Muzaffar Filip Sah, u svom dijelu koje zove Filip Sah, riječi ili šehadet en la ilaha illallah da nema Boga osim Allaha, znače ili ukazuju da čovjek koji svjedoči mora imati znanje. Da mora imati znanje da u istinu nema drugog Boga osim Allaha. Kao što kaže uzvišeni Allah te barak je o teala, fa'alem ennehu la ilaha illa Allah. Znaj da nema drugog Boga osim Allaha. Pa je prvo rečeno šta? Fa'alem, znaj. Pa je stavljeno znanje prije onoga što treba znati. Jer da bi čovjeku nešto bio ubijeđen, mora svakako jeli, imati o tome znanje, a što njegovo znanje bude podrobnije, utoliko će biti i njegovo ubjeđenje veće. Treba znati da ove riječi se sastoje od potvrde i negacije. Sadrže u sebi kufr u taguta – u sve ono što se obožava mimo Allaha te barake o teala. I vjerovanje u Allaha jednog jedinog. Pa kada si negirao sve što se obožava mimo Allaha azeođel i potvrdio božanstvo Allahu te barake o teala jednom jedinom, time si priznao znači da je on jedino božanstvo koje se obožava i negirao si sve mimo njega što ljudi obožavaju. Pa potvrda ovih riječi la ilaha illallah sa negacijom je jača nego puka potvrda, nego potvrda bez negacije. Znači da kažemo nema Boga osim Allaha je jače nego da kažemo Allah je Bog. Ko će mi kazati kakva je razlika? Reci. Ovo nema je potvrda da nema ništa drugo. Riješ vjerovo više nema Boga. ovo je. Ono negiranje nema Boga, ono negiranje osim Allah, ono potvrda. Dobro. Šta se razlikuje te riječi od toga da kažemo Allah je Bog? I mušljete su meni su govorili Allah je Bog. Znači kada kažemo Allah je Bog, to ne smeta da bude pored Allaha šta i Ne mora znaš nužno da nema drugih bogova pored Allaha, jeli? Tako se može tumačiti, jel u redu? Jer kad kažemo Alija je učionici, znači li to da nema niko drugi? No, može biti, a ne mora. A, a može biti. No, učiti kada kažemo u učionici nema osim Alija. Ima li još ko učionici? Nema. Pa znači, naša potvrda sa prvom negacijom jer sa prvom bitnom negacijom je jača znači od od obične znači potvrde. Jer pa šta po i mušic priznavali da je Allah Bog, no međutim širk smo učinili i druge su mu ravnim pripisivali. Kaže Ebu Abdillah al-Kutubi u svome tefsiru La ilaha illallah znači nema božanstva koje zaslužuje da bude obožavano osim njega, te barake o teana. Kaže šehol Islam Ibn Tejmije, El ilah, Bog, je ono što se obožava i čemu se čovjek pokorava. I zaslužuje da bude obožavan zbog potpunih svojstava kojim je opisan, da ga voliš najvećom ljubavi i da mu se pokoravaš potpunom pokornošću i da, se, da ga se bojiš i da se od njega nadaš imaš nadu, znači, da se njemu u nedaćama vraćaš, da ga doviš u tegobama, ili da od njega tražiš, da se na njega iskreno oslanjaš, oslanjaš da se njemu vraćaš, da njega veličaš, kaže, a ovo ne pripada nikome drugom do Allahu te barake o teala. Znači, ovo božanstvo zaslužuje da mu se ovo radi. Kako ćeš kamen veličati? Ili na njega se ostaviti? Ili drvo? Ili kip? Ili čovjeka? živog ili mrtvog, svejedno, kad ti ne mogu znači dati ovaj ono što ti može dati tvoj stvoritelj, niti dio toga. Zato je la ilaha illallah, nema Boga osim Allaha, to su najistinitije riječi na kojima je sagrađena, na to istini se gradi nebesa i zemlja. Jer, jer da nema te istine, ne bi postavljeno nebesa i zemlja, ne bi ništa bilo, jer je uzvišen Allah te barek tala tvorec svega toga. Stoga su ljudi koji izgovaraju ove riječi, oni su Allahova stranka. I oni su ti kojima će uzvišeni Allah za žel, jeli, kazati svoju blagodat. Dok oni koji poriču ove riječi, oni su Allahovi neprijatelji i oni su zaslužili njegovu tebarake i odala srđu. Ako budu ove riječi ispravne, sve će kao čovjeka biti ispravno. I njegove riječi druge, mimo ovih, i njegova dijela, postupci, njegova razmišljanja, sve će biti ispravno. A ako ove riječi budu u sebi imale krnjavost, pa i njegove riječi, i njegova dijela, i njegovo razmišljanje, sve će imati pri sebi krnjavost, jer su one osnova čovjekovog, čovjekovog života. Kada govorimo na krnjavost, mislimo na krnjavost koja se važe jeli, šerijatskom vagom, jer se mjeri šerijatskim mjerilima. Kaže Ibn Kajim, eli la, Bog, je onaj za koga se ljubav, ljubavlju vežu ljudska srca. Njega veličaju, njemu se vraćaju, njega poštuju, uvažavaju. Pred njim su prezrena i jadna. Njemu se pokoravaju, njega se boje i nadaju se od njega a, u nadi, jeli, žive i, i na njega se iskreno oslanjaju. A kaže Ibnu Ređep, el ilah To je onaj kome se ljudi pokoravaju, a ne čine mu nepokornost. Cijene ga i uvažavaju. Vole ga, njega se boje i nadaju. O, na njega se oslanjaju. Od njega traže i samo njemu dobu čine. I kaže, ovo ne vrijedi i ne smije se nikome činiti do uzvišenom Allahu te barake o teala. Pa ko nešto od ovoga uputi stvorenjima, učinio je od širka shodno onoliko koliko ima znači od ovih ibadeta koje je uputio nekome drugom mimo Allahu te barake o te ali. Jer je to dokaz njegove neiskrenosti u njegovom šta? Šehadetu. U njegovom šehadetu. Pa shodno znači stepen ove krnjavosti bit će stepen njegovog širka. Pa nini širk šta na istim deređama. Neko Allah učini širku njegovim imenima, neko u svojstvima, neko u rububijetu, neko u luhijetu. Neko, cijeli život mu je širk. A neko je, znači, činio u jednom od ovih segmenata. Kaže Imam al-Bukaj, La ilaha illallah, nema Boga osim Allaha. Ovo je, kaže, velika negacija s jedne strane i velika potvrda s druge strane. Velika negacija da iko drugi može zasluživati obožavanje osim najvećeg vladara te Tebarake Oteana. Pa nam riječi La ilaha illallah ukazuju da nema tog stvorenja koje zaslužuje da bude obožavano bez obzira o kome se radilo. Bio to najodabraniji poslanik ili časni melek ne zaslužuje da mu se ukaže išta od ibadeta ili da mu se uputi i najmanji vid ili oblik ibadeta. I ovo je teuhid kome su pozivali poslanici. Od prvog do zadnjeg. I ovo je teuhid kome poziva Kur'an. Od početka do kraja sav je prožet ovim značenjem. Na ovaj ili onaj način ukazuje znači na spomenuto, na spomenuto značenje. Kaže uzvišenje Allah te barake o ta'ala Kul uhije ideje ennehu stemea neferu minel džinni fa kalu inna sami'na Qur'anan ađeba jehdi ila rušti fe amen nabih volen nušrike bi rabbina ehada. I reci meni je objavljeno da je skupina džina slušala ovaj Kur'an koji izaziva divljenje kada se sluša. Upućuje na pravi put, ukazuje na pravi put, Pa smo povjerovali u njega i nećemo ništa našem gospodaru pripisivati. Odnosno, nećemo ga, ni po, ni, nikome, nećemo ništa njemu ravnim smatrati. Ona nušrike bi rabbina ahada, nećemo mu širčeniti. Pa riječi la ilaha illallah neće koristiti osim onome ko bude znao znači pravo njihovo značenje i bude ubijeđen srcem u to i bude se držao toga. I bude se držao toga. Međutim, ko kaže ove riječi, samo kao riječi, kao izgovor, i nakon toga se ne bude pridržavao, niti bude ubjeđen bio, te će riječi biti dokaz protiv njega, a nikako neće biti dokaz njemu. Wahdehu la šerike lehu. Jedan, jedini koji nema sudruga. Tako je dalje došlo u hadisu u Bade ibn Samit. Opet potvrda. Rečeno je la ilaha ilallah, nema Boga osim Allah. Vahdehu la šelike lehu, potvrda tome. Pa možemo vidjeti na osnovu ovoga kolike su neznalice ljudi koji dođu i oko kaburova tavafe i čine ibadet. Bilo kakve vrste. Jer riječi koje su izgovorili, kelimetul ihlas, la ilaha illallah, zahtijevaju od njih nužno da ne dolaze na kaburove i da ne kaburove ne čine nikakve ibadete. U protivnom su anulirali značenje tih riječi. Pa mušnici prvi koji su bili, oni su porekli ove riječi kao termin i kao značenje. Kao riječi, kao značenje su porekli. Nisu to htjeli izgovoriti. Nisu prihvatali da kažu la ilaha illallah od poslanika sallallahu alaihi sallame. A nisu htjeli ni priznati da je tako. Neće ni da izgovoriti da priznaju znači, značenje toga. Dok su ljudi koji tavafe oko kaburova, oni su priznali riječ kao riječ. Kaže, mi izgovaramo la ilaha ilaha i nema Boga osim Allaha. I ponavljaju se to po cijeli dan. No međutim, u značenju nije se toga šta odrekao. Jer znači ti čini tavaf, odnosno čini ibade drugom, mimo Allahu te barake o teala. Pa su njegove riječi, znači izgovor je samo onako e, suhoparan ili puke riječi bez, bez rezultata budući da je uputio mimo Allaha te bareke tala drugima razne oblike i razne vidove i razne vidove ibadeta kao što je ljubav i poštovanje koje se smije ukazati jedino Allahu te barek na takav način i strah i nada i oslonac i dova i sve drugo što se može upućivati i sve drugo što se može upućivati jeli, a, ljudima ponekad su ovi ljudi u svome širku gori od mušrika. Jer mušici, ovi ljudi kada ih snađe, koji tavafe oko kaburova i traže od mrtvih, kada ih snađe nekakva nedaća, oni se vraćaju mrtvom i dignu ruke i dove i traže od mrtvog. Dok su mušrici, kada ih snađe kakva nedaća u tegobama, jer ovi smatraju da će im se mrtvi prije odazvati nego uzvišeni Allah za učer. Mušrici su doveli kada ih nekakva nedaća snađe iskreno. Kako kaže uzvišeni Allah te barake o ta'ala, وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينِ فَلَمَّا نَجَّاهُ مِنَ الْبَرْ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ A kada se na lađe ukrcaju i kada se more uzburka, osjete znači opasnost, mole Allaha muhlisine lehu din iskreno mu vjeru ispovjedajući. Znači, više ne dove, ne dove ni svoje bogove, ni svoje kipove koje su molili ni preko ovoga, ni preko onoga, nego direktno Allahu iskreno muhlisine sa ihlasom. Dok ovi kada ih snađe nekakva nedaća, okrenu se kaburu, svome šehu, nekakvom i dovega, pa što je gore od širka, mušrika. Oni su bar ponekad znali svoj ihlas da pokažu, a ovi ne znaju ni, ni, ni o najtežim momentima da pokažu je ihlas, što je očita, što je očita propas. Pa ovo ukazuje da su ljudi koji širk čine oko kaburova, znači u svome širku žešći nego što su bili ljudi koji su bili u pagansko vrijeme, ili manje poznaju, znači manje poznaju a, a svoga stvoritelja Tebara Kvitala nego što su mušici znali bar se znali u najtežim momentima obratiti svome gospodaru te barake o teanu. <coughs> Vajna je Muhammeden abduhu wa rasul. I da je Muhammed Allahov rob i njegov poslanik. Znači, ko posvjedoči da nema Allaha i ko posvjedoči da je Muhammed šta? Allahov rob i njegov poslanik. Molim? Ako se da da nema Boga, osim nema Boga osim Allaha i da posvjedoči čovjek da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Allahu poslanik. To je znači to je znači značenje. Jer je ovo vezano sa onom prvom sa onom prvom rečenicom. Njegov grob i njegov poslanik. Spomenute su ove dvije osobine da se ne bi desilo pretjerivanje s jedne i nedotjerivanje sa druge strane. Da se ne bi otišlo jednostavno u jedno, dvije kraje. Da se ne bi poslanik sa osaneme digao na stepen koji mu ne zaslužuje, na koji su digli znači kršćani i sa ale i sa ili židovi uzeira alehim pa se kaže Abdullah, a kažemo u Rasuluhu, svakako da je njegov, dok je njegov poslanik, onda je njegov šta i rob. Pa je rečeno abd ovdje i rob, da se zna znači da on ima potpuna svojstva jednog roba, a da nema nikakvi šta, božanski. Jer može biti poslanik da ima pri sebi, jeli, moglo bi se kazati poslanik ali ima pri sebi nekakvi božanski svojstav. Pa ćemo mu dovu upućivati, pa ćemo oko njegovog ta, ta, kabura talakti, slično tome. No međutim, kada se kaže abd, rob, nema ništa. Obični, znači čovjek s te strane kao vi, samo što ga je uzvišen Allah te barak tala počastio sa čime? Sa poslanicom. I time se odlikuje nad vama, u protivnom je on čovjek kao i vi kada su u pitanju ibadeti. Ne može on, salao sveme, nikome da čini ibadet osim Allahu te barak tala kao ni drugi ljudi. Pa s te strane znači je e, e rob Allaha te barake o kao i svi drugi robovi. Da ne govorimo o tome koliko su jele ljudi pretjerali, mnogi, naš što je poznat ko Sufija, kada je u pitanju poslanica Osaleme i ljubav prema njemu, tako da su mnogi pjevali stihove da kažu kod tebe je znanje ono što je u Lauhil Mahfuz. Znači, sve što je zapisano, kod tebe je to znanje, ti ga znaš. Pitamo se nakon toga samo što su ostavili Allahu te barake u teha. Poslanik njegov, znači da mu se pokoravaš u svemu slijepo i da ne pitaš zašto i kako. Svakoga drugog imaš pravo upitati zbog čega, kako i zašto. Ali poslanika, sa osvrme, nemaš pravo pitati u smislu da se čovjek da oponira njegovim riječima, nego je dužan da postupi, da postupi po onome što je poslanik sa osam rekao kada je u pitanju, kada je u pitanju vjera. I šehadet da je Muhammed sallallahu alejhi ve selleme Allahov rob i njegov poslanik, poslanik naročito, iziskuje neminovno da moraš biti ubijeđen i potvrditi ono čime je došao Rasulullah sallallahu alaihi i u to vjerovati. I toga se držati. Kao kada je u pitanju šehadet, da nema drugog Boga osim Allaha Azzevođa. I da se moraš pokoriti njegovim naredbama i da se moraš proći njegovih, njegovih zabrana. I da ne stavljaš ničije riječi ispred riječi poslanika, sallallahu alaihi sallam, kogod onda bio. Jer svako drugi, mimo poslanika, sallallahu alaihi sallam, može pogriješiti. Taman bio najbolji rob. Taman bio Ebu Bekr, može napraviti grešku. Ili Omar, ili drugi ashabi, a da ne govorimo onda učenjacima, ako su ashabi bili podložni, jeli, da mogu pogriješiti, odnosno nisu bili sačovi, nisu bili masum, nisu bili nepogrešivi. Pa kako ćeš riječi čovjeka koji može pogriješiti staviti ispred riječi onoga koji je nepogrešiv? Pa iz toga obaveza Oma kana mu'minin, wala mu'minetin, iza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihi. Znači, nemaju pravo izbora ni vjernik ni vjernica kada uzvišeni Allah i poslanik, njegov sallallahu sallam nešto odrede, da oni po svojim mišljanjima i po svojim nahođenjima da postupaju. I kaže uzvišeni Allah te barak tela, فَلْيَحْدَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَ أَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ I neka paze oni koji se suprostavljaju njegovoj uputi, da ih ne snađe, da ih ne pogodi kakav fitnet ili da ih bolna patnja ne snađe. Imam Ahmed kaže da je ovdje fitnet širk. A koliko se sjećam da ima mali govori da je ovdje fitnet u vjeri. Tu je negdje približno isto znači da je fitnet je naj, širk je najveći fitnet koji može biti za čovjeka. Pa nije znači ako se suprostavljaš onome čime je došao Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, to ne znači da ćete zadesiti fitnet obični iskušenje koje ćeš moći prebroditi nastaviti svoj život. Nego ćete zadesiti fitnet u tvojoj vjeri tako da ćeš znači ostati onda u dalaletu zbog toga što si odbio pokornost Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa alihi wasallam. I stoga je Znači, riječi su poslanika, salo osaname, za vjernika obaveza. I ne smije, znači, ničije riječi staviti ispred njegovi. Zato Ibn Abbas govorio, kada bi spomenuo hadisa, neko bi mu kazao, pa čuli smo Ebu Bekra, tako bi ližima Mahmedu s ovom musadu, kažu, čuli smo Ebu Bekra i Omara da kažu tako i tako. A on gleda, on ih kaže, subhanallah, bojim se da ne počne kamenje padati sa nebesa na vas. Ja vam kažem, kaže Rasulullah, sallallahu sallam, a vi meni kažete, kaže Ebu Bekri Omar, Pa Ebu Bekri i Omer, ako su kazali suprotno tome, kazali su zato što su ičtihadili tamo gdje nisu imali argumenta. I potpuno opravdano. I nisu, samo mogu imati nagradu zbog toga. Ali ja vama govorim šta je Resulullah sallallahu alaihi sallam rekao. Pa ako nije Ibnu Abbas, kao naj, jedan od najučenijih ashaba, dozvolio da se riječi Ebu Bekra i Omera skupa, stave ispred riječi poslanika sallallahu alejhi ve pa ko je taj koji dolazi i kakvi su to imami i kako to može biti ulema da jasne riječi odbijemo jasne riječi poslanika sallallahu alejhi ve nad riječima je li zbog riječi nekoga od učenjaka poštujemo i cijenimo njihove riječi uvažavamo njihova mišljenja no međutim znači nepogrešivost pripada poslaniku sallallahu alejhi ve alihi ve wa وأن Isa abdullahi wa ورسوله da je Isa Allahov rob i njegov poslanik. Isto što je rečeno i za našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Dakle, suprotno onome što smatraju kršćani, koji kažu da je on da je on ibnullah. Da je on ibnullah. Allahov sin. Jesu oni spomljeni zadnji put onoga doktora našeg što je bio na Jesu. Našeg doktora koji kaže nije bitno da li je bn ili je nb, nebi, ili je sin ili je, ili je sin ili je poslanik, to je jedno te isto. To kod nas nije, kaže, sporno. To kod njega nije sporno, ja vjerujem. No međutim, po, kod Akajda, Ehlu Sunata Vol po Akajda, Ehlu Sunata Vol to je, je najosnovnija stvar sa kojom se razilazimo, znači, sa kršćanima. Matahada Allahu min ilahin, oma kana mahu, eh, ma matahada Allahu min waledin, oma kana mahu min ilah. Uzvišeni Allah nije sebi uzeo dijete i nema on pored sebe sudruga, nema drugog Boga pored njega. Dakle, Isa je rob. Nema božanski svojstava. Kako kaže uzvišeni Allah te barak tala za njega i za njegovu majku, kana je kulani tam, jeli su hranu. Šta znači jeli su hranu? Dok jedu hranu, znači ljudi su, dok jedu hranu, imaju potrebe nakon hrane da piju, imaju potrebe za fiziološkom potrebom. Znači gotovo nisu bo, bo, bogovi. Jer sve to, Bog je od svega toga čist. Ne treba mu ni hrana, ni piće, ničemu nije potreban, a njega je sve te barake od Allah potrebno. Pa dok kaže jeli su hranu, gotovo time je srušio sam njihova kajd koga su oni, koga su oni postavili. Pa ga je uzvišeni Allah te barake od Allah stvorio sa majkom od majke, znači bez, bez oca. Kako kaže uzvišeni Allah te barake o teala, inne metele Isa inda Allahi ke metele Adem. Primjer Isa kod Allaha te barake o teala je kao primjer Adema. Halekahu min turabin, thumma qala lahu kun fayakun. Stvorio ga o zemlje, potom kaže budi i ono biva. Pa kako je stvorio Adema? alejselam bez oca i bez majke onda je kudi kamo lakše stvoriti šta Isa sa majkom bez oca jer oni kažu kako će biti a da nema oca i da nema majku jednostavno kako, kako će biti da ima majko da nema oca jednostavno kako Adem alejselam nema ni majke ni oca A ne kažu to isto za Adem, ali Pa kako ste kažali za Adema da je stvoren bez jednog roditelja? Kažete da je Isa, ali stvoren imao majku, a nema, a nema oca, nego ga je stvorio uzvišeni Allah te barak je hotel. Pa ovdje se kaže stvoren je, rekao mu je budi i on biva, pa nije Bog i nije gospodar da je uzvišeni Allah visoko od onoga što mu pripisuju. Kaže uzvišeni Allah te barak je hotela, fe šarat ilaihi, pa je pokazala na njega. Gdje je bio u koljevci, kalu kejfe nukellimu men kane fil mehdi sabija. Kažu, kako ćemo, kada su obtužili Merijamu, počeli sumnjati u nju, pokazala je svojim rukom u koljevku. Pa kažu, kako ćemo razgovarati sa djetetom koje je u koljevci? قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة ma dum tu hajje. Pa je on, Isa a.s. progovorio, Allahom te barak je otala odredbom. Pa je rekao, inni abdullah, ja sam Allahov rob. A prvo što je rekao, što je rekao? Ja sam Allahov rob. Dobro. Šta je veće biti rob ili poslanik? Onda ćete dići sebe, ako drugačije odgovorite, izvan stepena poslanstva. Jer je svaki poslanik rob, ali svaki rob poslanik? Pa nije, pa onda jasno šta je veći. Znači poslanik je se, pa bilo bi ovdje da kaže ja sam Allahov poslanik, prvo. Pa onda rob, no međutim ne, on je prvim riječima htio da, znači da ja sam Allahov rob. Znači on me je stvorio. Inni Abdullah. A nije rekao inni Ibnullah, ja sam Allahov sin, nego kaže inni Abdullah. Osim kod našeg doktora, ne znam šta bi on kazao na to. U svakom slučaju, on je rekao, inni abdullah. Ja sam Allahov rob. Atan je kitab. Dao mi je knjigu. Imaću knjigu. I učinit će me poslanikom. Učinio me poslanikom. I učinio me je blagoslovljenim gdje god da bio i obavezao me je namazom i zekijatom dok sam živ. Dok sam živ. Wa'bud rabbek hatta je tijek el jeqin. I obožavaj svoga gospodara dok ti ne dođe šta? Jeqin, to je smrt. To je smrt kod nas. A kod drugih to tumače da je to jeqin ubeđenje, pa kada dođeš do jeqina, ne trebaš ni klanjati ni postati. Isa alaih sallam morao je do smrti klanjati, do života do kraja života. I Muhammed, Rasulullah s.a.v. je morao do kraja života klanjati. A ovi klanjaju nekoliko, malo, i onda nakon toga više kažu dos, došli smo do jeklina. Obrren bi valideti volem jeđani džebaren šakija i učinio me da budem dobročinitelj svojoj majici i nije me učinio oholnikom, nesretnikom. Oberren bi valideti i učinio me da budem dobročinitelj majici. Šta zaključujemo iz ovoga? Da nema babi. Ili bi rekao i učinio me da budem dobročinitelj mojim roditeljima. Nego majici. Wassalamu alaije jaume ulitu, o jaume emutu, o jaume ubacu hajja. I neka je mir na mene, na dan kada sam se rodio i na dan kada ću umreti i na dan kada ću ponovo proživljen biti. Zalik je Isa ibn Marijem, kaule l'haqi l'zi fihi jem terun, to je Isa ibn Marijem, to je Isa o kome se oni razilaze, o kome se oni razilaze i onaj u koga sumnjaju. Ne znaju šta je i kako je. Ma kjane lillahi an je tehiden valed, subhane. Nije, ne doliči Allahu da sebi uzme dijete, slavljen neka je on i da kada emren fe innema je kulu lehu kun feku a on kada odredi određenu stvar on samo kaže budi i ono biva budi i ono biva Subhanallah, kako je uzvišen Allah te barkala u par ajeta pojasnio, znači i pobio sav akajd ljudi koji pripisuju koji smatraju da Isa a.s. Boži sin ili da je, da je ovaj jedan od trojice i slično, slično tome. Ili da je on Bog. Kao što kažu neki ovaj šiti, oni kažu ovaj, na sudnjem danu, kada uzvišeni Allah nešto presudi i odredi robu, idu džahennem. Idu džahennem. Pa će rob se vrati, plaće krene prema džahennemu. Pa će ga presvesti Alija. Kuda ideš, kaže? Kaže, gospodar rekao, idem u džahennem. Kaže, nećeš ti, kaže, nikada doći vam. I kaže, Alija reaguje i promijeni se odredba Allahova, pa neće u džahennem, nego će u džahennem. To je isto, znači, što su kazali. To je Bog. Jer je Alija ovdje, po njihovim riječima, Bog iznad Allaha te barake o teala teala Allahu amma yushriku. Znači uzvišeni Allah te barak tala nešto odredi i nakon toga nakon toga neko to promijeni. Jedne prilike vi znate hadis Sada kada je bio pred poslanikom sallallahu alejhi ve selleme pa su ga upitali Allahu poslanici šta da čovjek nađe svoju suprugu sa drugim čovjekom da li da je ubije kaže ne znači treba i Pa kaže sad, Allah poslaniče, da vidim, kaže on sa njom. I kaže da se doke dovodim, ma kaže ja bih njih, kaže, natakao jedno i dugo na sablju. Pa kaže, poslanik sa osam, čudite li se ljubomori sada? Kaže, ja sam ljubomorniji od njega, a Allah je ljubomorniji od mene. I sada smo razgovarali i kažem ja jednom našem bratu Daji koji je, da ga Allah nagradi ovaj, aktivan je. Ja mu kažem, raspravljali se to, da li je čovjek dozvoljeno da ubije ženu u tom slučaju nije. Ja kažem nije. Jer kada je poslanik sam upitan da li da ih ubije, šta je rekao? Ne. Je to odgovor? Ne može, neka mi neko donese hadis da je poslanik sa osam jednom rekao nešto tako, pa kaže Asabem, ne, ne, ne, ne, ja sam pogriješio, zbunio se. To se mi možemo ako zbuniti kad pričamo, kažemo riječi koje su opasne i svega nam se desi. No, međutim, Rasulullah sa osam nije nikada pogriješio, Pa da kaže nakon toga to što sam ja rekao, ja sam pogriješio, brzo sam pričao, pa sam se zbunio, pa sam nešto rekao. Nema toga, to je vjera. I kada je rekao, da li da ju, kaže ne. Kada je sad rekao, kaže Allahu poslanić, ja kaže da ih vidi. Kaže sad, on se smjestio, kaže, tako kao što se smjesti suprug svojom ženom. I nakon toga kaže, da im se doke da ovima kaže, to bih ja završio. Sad ovdje kada je to rekao, on je bio ljubomoran da su ljudi znali njegovu ljubomoru. Kažu, Allahu poslaniče, nemoj ga, nemoj ga, kažu, uzimati, jeli, nemoj ga, uh, uzimati to za zlo. On ima, kaže, on, koju god ženu da je pustio, niko je nakon više njega nije smio ženiti. Nema sahaba, kada bi sad pustio ženu, da je nakon njega neko oženio. Toga nema. Niko nije smio suditi. Kada devu njegovu, kada bi jahala žena i kada bi sišla sa nje, I kada bi trebala deva da negdje ide, on je prekolje. Da ne bi slučajno neko uzjahao nakon njegove žene. Tolika ljubomora, pa čovjek sa takvom ljubomorom, kada bi nešto, takvom ljubomorom, kada bi nešto uradio, to je ban šta njegovih Mogu, mogućnost kontrole, ne može se kontrolisati. U takvim slučajima to je drugo, jer su znali ko je on. Ali Resulullah sa ozem, kada je davao propis, šta je rekao? Ne. Rekao je ne. To je propis šarijata. To što je sad rekao i suprotno rekao riječima poslanika, to što se nije mogu obuzdati, to je druga stvar. Ali je propis znači da to čovjek ne, da to ne uradi. I nema toga ko može mijenjati odluku poslanika sa osrme, a kako može neko doći promijeniti odluku Allaha te barek vela kad odredi robu da ide u džahennem, odluka pala i završena, I nakon te odluke dođe Alija i suprostavi se, kaže, ne gospodaru, ima nešto drugo što ja znam. Ta'ala Allahu, amma je kurune ulumun kebir. I isto ovim riječima kada kažemo Abdullahi wa Rasulu, da je Isa, Allahov rob i njegov poslanik, negirali smo riječi židova koji kažu da je a, Isa, alaih salam, kopile ili dijete nemoral da je dijete nemoralno. Stoga neka ulema kaže da kršćan ili židov, kada, ulaže, kada ulaze u islam, da trebaju obavezno negirati ono što su govorili za vrijeme svoje priješnje vjere. Ili ono, ili ono što su tvrdili, bilo da se radi da je Isa Boži sin, ili da je Bog, ili da je jedan od trojice, ili da je uzeri Boži sin, da mora kazati La ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, a, svjedoči da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov rob i njegov poslanik i da svjedoči da je Isa Allahov rob i njegov poslanik, da nije njegov sin. Dodaju, znači to, neki kažu ne, dok si posvjedočio da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed Zosar njegov rob i njegov poslanik, ta dva šehade su, šehadece su obuhvatila šta? Jesu li obuhvatila? Pa svakako da su obuhvatila. Pa Kur'an od početka do kraja ukazuje na tu činjenicu. I hadisi poslanika sa osrame upozoravaju na to, znači na neispravnost takvog vjerovanja. Dobro, ali ovaj dodatak ima svoj smisao. E, da upitamo drugo, kada bi ti kazao la ilaha illallah, nema Boga osim Allaha, jesi li obuhvatio Muhammedu Rasulullah? Molim? Nismo. Što nismo? Potvrdili smo da nema Boga osim Allaha. Znači sve što Allah kaže je istina. Sve što Allah naređuje istina. Nemamo nikoga pravoslušnjeg ono što nam Allah govori. Jesmo potvrdili onda? Pa jesmo. Ali pored toga šarijat od tebe traži da potvrdiš i ovaj drugi dio, zato što je on bitan. I zato što ljudi kažu la ilaha illallah i ne shvataju te riječi pa se okrenu od sunneta. Ne, nego si dužan znači da potvrdiš jedno, iako ono prvo bitno, znači šehadet la ilaha illallah obuhvata, u stvari, obuhvata e, značenje Muhammedu Rasulullah. Pa tako znači ovdje traže znači od od židova ili kršćana se traži, kažemo kod neke oleme nije to konsensus među islamskim učenjacima, koliko se sjećam da nema tu konsensusa, ali je jedan dio tražio znači da obavezno moraju uz ove riječ i da ako obožavao kamen ili drvo ili, ili sunce ili mjesec, da se mora odreći znači pri uzimanju islama da se odrekne i tih javnih i tih javnih obožanstava, iako je riječ la ilahe, nema Boga, šta su? Negirale sve to. No međutim, zbog potvrde znači da se odrekne i onoga što dolazi nakon toga. O kelimetehu i njegova riječ, nazvan je riječ, a njegova te barak tela zato što je šta? Stvoren riječ, kun, budi. Zbog toga je nazvan, znači, riječi El ila Merjem, koji je, znači, dao ovaj Merijemi, ali islam, i na osnovu toga je jeli, stvoren. Pa je od te riječi stvoren ko? Isa, ali islam. Je li stvorena riječ? Nije. Allahov govor nije šta? Stvoren. I zbog toga se je digao rat u vrijeme ili mama Ahmeda. Nisu Allahove te bar riječi stvorene. To su njegova svojstva, a, koja nisu znači stvorena. Nego uzvišeni Allah te barek govori kada hoće, sa kim hoće, kako hoće, kako želi, znači a nema nikakvog stvaranja. Pa je ovdje stvorena osoba, rob i poslanik je stvoren u te riječi, a nije nikako stvorena stvorena riječ. Budući da ovaj hadis ima još dodatak i o džennetu i džahnemu, što je došlo nakon toga, pa ćemo išao tela nastaviti o tome govoriti u narednom